ne ebla statuo. Cio estas arto? Por havigi giustan respondon, ni consultu la giustain scio fontoin. Ien tio cio trovigas en la esperanta Wikipedia. Arto estas diversa gamo de homai activetsoi en creado vida au presentantai artefactoin esprimantain la autoran imageman au technican lerton intensitan por esti estimita pro sia bellezzo au emozia potenzo. La termino includas diversen homain agoin, creitajoin, cae metodoin de esprimo, inclusivante musicon cae literaturon. Crome, jen la tria fino de arto en plena illustrita vortaro. Maniero kiel per la vercoi de la homo esprimigas lia percepto de la bello. Nul considerante jornala in informo in qui tracuris la tutan mondon en la dua semaino de junio 2023, vortaristoi devas reformuli sien difinoin. La Museo de Tecnologio de Stockholmo montras en sia collecto sculptajon creitan per artefarita intellecto, por quiu oni pledas che di estu considerata kiel vera artajo. Tiu verco estis inspirita ie creajoi de quin artistoi, inter quiui trovigas Michel Angelo cae Roda. Gia titolo estas Neebla Statuo, cae lao clarigo de la representanto de la concerna entrepreno quiu iniciatis la aferon, gi estas creita de quin malsamai geniului quiui tute ne povus cun labori en la reala vivo. Gi estas farita per stalo, gi estas cent quindec centimetro in alta cae quincent kilogramo in pesa. Di representas virinon, qui quies malsupran corpo parton covras tolajo, cae gi tenas bronzan ter globon per la maldextra mano. Lau faculae assertoi, partoi de la verco, memorigas la stilon de unu el la sculptistoi. Ingeniero et attingis per computi la programo en havanta multe nombra in figuro in creita de ili. La arte farita intellecto cun metis tion en novan sculptajon. La directorino de la mentsiita museo assertis che la aspecto de citiu verco igas rigardanton exenti che ne homo creis gin, sed che oni IA devas consideri gin vera artajo. La publico decidu. Oni seriose consideru la eblezon che arte farita intellecto vole ne vole eniras anca la campon de arto. Si diris, ne necessas timi pritio, cion a i faros per creemo, conceptemo, arto, cae designo. Suficias adaptigi al nova estontezo ciam tecnologio ocupos plenan locon en creado cae designo. Se paroli persone, mi rigardas la statuon, cae gi ne malplacias al mi.